Thank you. Pokoja dobro. Vítajte v pálenici Pália Pakoša. Tu spirituálny kapitál číslo 613 s témou je nemilosrdná druhá časť a exorcizmus. Vítajte pri počúvaní, kdekoľvek sa nachádzate. Ja som vo Vysokých Tatrách, ktoré sú jemno linko zamračené, stále tu treba kúriť. Keď som bol tam bližšie, pod Slavkonským štítom, tak som bol, tak mi tam povedal sused jeden Igor, že tu treba kúriť aj 10 mesiacov v roku. Tu sme v Tatrách. Tak som teraz troška ďalej. Aj od Lomnického štítu tu tak treba kúriť možno 8-9 mesiacov, ale treba ešte teraz, aby sme zistili, že keď nám Boh kúri pekným počasím, aké je to cenné, to zistíme iba vtedy, keď zražia energie po nejakej kríze a po nejakých lockdownoch. To sú také spoločenské sociálne choroby, ktoré nám napomôžu zistiť, aké na je zdravie. A bodaj by nám docvaklo, že treba za to aj poďakovať niekomu, kto nám to posiela, daruje, kto sa zdieľa so životom a ku ktorému som sa modlil aj pred touto reláciou Duchu Boží, Ty sa dotýkaj tých, ktorí počúvajú. Špeciálnou milosťou dotkni sa ich srdc, dotkni sa ich myslí. A všetko, čo tu poviem a čokoľvek, kedy robím, nech je to na čest a slávu Božieho mena a jeho svetého kráľovstva. To vám odporúčam robiť. Kdekoľvek sa nachádzate, čokoľvek robíte, a keby ste boli odpísaní týmto svetom, zahnaní do kúta, alebo do väzenia, alebo niekde do samoty, zostanete úplne sami. Vedzte, že nikdy nie ste sami, ak ste veriaci ľudia. Že je nad nami dobrý Boh a kus jeho života v sebe máme. Ten život, ktorý je v nás, to je On, to je kúsok, to je je to síce len iskierka z toho slnka, ale je to jeho život. Je to Boží život a cez svetú vieru sa môžeme na neho skontaktovať a to Božie, ten Boží jeho život a nás môžeme zväčšovať a môžeme mať z toho veľkú radosť napriek tomu, že vonku bude chaos, neistota, strach, sama kríza, možno vojny. My, ak budeme v jednej miestnosti, v tichu a možno aj sami, Môžeme byť ako ten mních tejto svojej kláštornej cele, kde má páleničku medenú a kde robí cez bylinky, cez prírodu nejaké liečivé elixíry, balzamy, možno bylinné likéry, aj to vám robia v kláštoroch. A nie len kartuziáni, ktorí to majú na to patent, v Alpách francúzských 400 rokov a sestra Mária z Viedne mi doniesla raz, tuto som to nemohol v Slovensku ani Čechách dostať, ale vo Viedni sa to dá kúpiť, volá sa to Chartres Verte. Je to byliny liker zo 130 bylín, urobené kláštornej nejakej pálenici, kde sa venujú väčšinou tým mnísim modlitbám a štúdiu, ale prečo by nemohli robiť aj toto, však to je, keď si niekto vie vypiť a na zdravie, však je to budovanie zdravia. Nejaký mních, ktorý je príčetný, vám neodporúčia ani nepožehná alkoholizmus. Predtým varujeme všetci tí boží služobníci vo všetkých cirkvách, pretože vieme, že to je falošná útecha falošné liečenie si rán, veľa ľudí zostáva v samote a líže si tam rany, škrípe zubami, pretože im niekto ublížil, zhodil na nich vinu, poranil ich, hodil na nich hriechy, alebo sklamali sa v láske, alebo niečo im nevyšlo a v tej samote takých neúspešných väčšinou tí druhí kamaráti opustia, však kto by sa chcel zdieľať s nejakými biedami. No ale keď sme sami, tak sa liečme a svoje rany dávajme nebeskému lekárovi Ježišovi Kristovi a poprosme ho, dotkni sa, drahý Ježišu, nebeský lekár mojich rán. Neviem si s tým rady, ono to bolí. Prosím ťa, uzdrav ma. Veľmi veľa príbehov máme v Evangeliu, že Ježíš prišiel k niekomu, kto bol stromý, slepý, kto trpel. Ježíš sa ho dotkol a bol uzdravený. Biblia nový zákon je plný týchto zázrakov. Aj exorcizmov, že vyháňal z iných zlého ducha. My počujme si, čo je v Evangeliu podľa Marka, ako začínal Ježíš Prišli do Kafarnauma, hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc a nie ako zákonníci. Čiže tí otitulovaní odborníci, ktorí nevyháňali zlo, len ho pomenúvali alebo ho ututlávali, a práve bol ich v synagóge človek posadnutý nečistým duchom a ten vykríkol, čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký, ty si nás prišiel zničiť. Viem, kto si, svetý Boží. Ježiš mu prísne rozkázal, mlč a výjdi z neho. Nečistý duch k ním zalomcoval a veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypitovali. Čo je to? Nejaké nové učenie s mocou aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho. A chýroňom sa hneď rozniesol všade po celej galilejskej krajine. Hneď za tým prišiel k Petrovi, on bol ženatý, vraj mal dceru a jeho svokra bola chorá, len čo vyšli zo synagógy, vošiel k Jakubom Jánom do Šimonovho Ondrejovho domu, to boli bratia Peter Ondrej. Šimon a testina ležala v horúčke, hneď mu povedali o nej, pristúpil ku nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Takýchto zázrakov je v Novom zákone v štyroch evaníliách, no odhadujem 20-30%. To sú stovky vyhnaných démonov, uzdravených ľudí. Nejaká štvrtina, ak to dobre odhadujem, týchto evanílií je o Ježišovom kríži popisované pašie, čo Ježiš ako boľavé zažil, ako ho tí rimania aj farizej židovskí naponižovali, naobližovali mu. Je veľmi zvláštne, že sa ich nedotkol, neuzdravil, alebo z farizeja žiadneho nemáme svedectvo, že by vyhnal diabla alebo voči tým, ktorí voči nemu zautočili. Je to veľmi zvláštne. Zdanlivo ako keby Ježiš stratil moc, ale on tú moc mal aj uzdravovať, aj vyháňať diablov, len to bol nejaký vyšší boží zámer. Že Ježiš nechal nielen tých konkrétnych ľudí na seba zautočiť, zmasakrovať ho, ponížiť ho strašne, zlikvidovať ho ako proroka, ako človeka, ale možno Ježiš mal nejaký vyšší záujem zobrať na seba viny tých ľudí a hriechy, aby nám ukázal príklad, že toto budete, milí kresťania, všetkých čias, po 20 storočí musieť znášať vy, mnohí neobdarení božskou mocou, božskou silou, ale len ľudskou slabosťou, tak ja budem teraz jeden z vás a ja budem slabý, ja kus vašej bolesti, kus toho prenasledovania, utrpenia, poníženia, tej hamby, tých strašných hriechov od tých druhých ľudí zoberiem na seba s pomocou Božou, to snáď vydržím a snáď to vydržíte aj vy, keď Apoštol Pavol nás napomína, pozbudzuje, že Boh nás nebude skúšať nad naše sily, aj keď by sa to zdalo, že sú ľudia skúšaní takými ťažkými smrtonosnými depresiami, že oni si siahnu na život a, a zabijú sa. Máme takých samovrahov. Niekoľko desiatok na Slovensku. Zoberú si život. To niečo hrozné. Tak ich pán Boh skúšal nad ich sily. Navonok to, vonok to tak vyzerá. Tak ako to vyzerá navonok, že Ježiša opustil Boh Otec a nehal ho na pospas diabolským silám nech ho roztrhajú. A ono to tak ozaj niekedy vyzerá, že zlo tu výťazí. A že Boh zabudol, alebo Božia moc je skoro nulová a diabolská je 100%. Dajme sa oklamať vonkajším divadlom, pretože život to sú aj vnútorné súvislosti, aj neviditeľné veci a za tým všetkým môže byť aj nejaký zámerom. Tiež ma napadla veľmi zvláštna veta, neviem, či vás niekedy, prečo Ježíš nevyhnal diablov aj od farizejov, ktorí ho napadli, urážali. Jeden závidel, druhý nenávidel, ďalší šiel udať, osočiť, krivosvedčiť, pomstil sa mu, za tým sú mnohokrát démoni. Ak sa vám niekedy nezdá, kde sa tá zloba v tých ľuďoch berie, aj v dnešnej dobe, že sú schopní sa hrúvať oveľa horšie ako divá zver v divej prírode, tak jedna od zodpovedí, taká myslím, že presná je, že to nie sú ľudia, a to nie sú ich slabosti, za tým sú démonské bytosti, ktoré ich posadnú. A čím väčší diabol je v nejakom človeku, tým väčšia kriminalita, rozsiahlejšia, masová kriminalita, až masové znásilňovania, vojny, zloby. Za tým sú démonské bytosti. Toto sa nevyučuje bežne v školách, z tohto nie je žiadna maturitná otázka. V mainstreamovej televízii neviem, či je vôbec nejaký taký program za tie 10 ročia, čo oni poučujú slovenský národ, milióny, milióny masovo šíria nejaké informácie o svetu a vzdelanie. Toto sa učí len v teologických školách, biblických školách, máme to v Evaníliu. No a keď som študoval teologickú fakultu, na CMBF Bratislava, tak nám Viete, akú inštruktáž dali, že ako máme robiť exorcizmy, ako pán Ježiš vyháňal diablov, ako my, jeho učeníci, nástupci, budúci kňazi, ako máme bojovať v prvej línii proti diablovi. Viete, ako sme my dostali inštruktáž? Úplne žiadnu. Nevytratilo sa to úplne z kresťanstva ani z cerkvy. Každá dieceza má nejakého exorcistu u nás. V pravoslavnej cerkvi majú to dovolený vraj aj radovi kňazi vyháňať tie menšie, tých menších démonov a tých väčších vraj nejaký odborník, nejaký exorcista u nás katolíkov, iba biskupom poverený kňaz, ktorý musí presne zachovať regulu veľkého exorcizmu a nikto iný to nesmí robiť. Až som sa v Bystrici Banskej stretol s Jankom Čaprnkom už na väčšnosti, ktorý bol chirurg, bol ako 60-ročný vysvetený ešte za kniaza. Dodatočne pôsobil ako špirituál v seminári a bol istý čas exorcistom z Banská Bystrica. Janko, prosím ťa, a ty si aj vyhnal nejakého ja blá, povedz mi niečo o tom, pýtam sa ho. Chodil som ho navštevovať aj do hospicu, keď už odchádzal. A on sa mi priznal, vieš čo nie, ja som žiadného démona nevyhnal. A tak som sa zamyslel, ako je to možné, ty si chirurg, lekár, to ako keby si za roky svojho pôsobenia v nemocnici povedal, že ja som nevy, nevyoperoval žiaden zhubný nádor. No tak keď si nevyhnal démona za rok, no tak si povedz biskupovi, ja to nevládzem, neviem, dajte nejakého exorcistu druhého, myslím, že to aj iný kňaz nejaký má, jeden druhý, a ktorý túto službu ponúka, pretože démoni existujú, sú to nečistí duchovia. A exorcista hlavný Spojených štátov amerických, Chet Ripper, Ripper Ger, dobre to vyslovujem, neviem, ten nás poučil cez oceán, že máme tu rôznu hierarchiu rôznych démonských bytostí a Boh dopúšťa obťažovanie týchto nečistých duchov, aby trápili človeka, ničili ho. Mnoho ľudí v samote, keď zostane samo, poranený, bez Boha, alebo so slabou vierou v Boha, s následkami neočistenými hriechu, tak títo démoni ho môžu ale strašne ničiť a mať obrovské tlaky a depresie až smrtonosné, až vražedené. To môže byť od démonských síl. A s tým treba bojovať. Treba sa nejako nezostať sám, zavolať si Božiu pomoc. Ak to nevládzem, tak nejakých druhých do, ľudí dobrej vôle, najlepšie nejakých kresťanov so živou vierou, prosím vás, pomôžte mi. Potrebujem modlitevnú pomoc, alebo radu, alebo spoločenstvo. Ja nevládzem byť sám. To je diagnóza mnohých ľudí. Oni sa aj tí mladí pochychtávajú, keď sú spolu kde si. Chichychy, chachacha, dobre im je. Majú pretlak všetkého, sú rozmaznaní, majú nadbytočné peniaze, veci, zábavu. Ale keď zostanú sami, majú úzkosti, nevedia, čo so sebou chudáci a blbnú. Keby žili duchovný život, keby si okresávali svoje ego, ktoré každý máme, okrem toho božského, ezoterika vám pripomenie, že máte v sebe Boha, vy ste už bohovia. To je jeden extrém. A druhý extrém majú kresťania, ktorí povrchnejší, tí polokatolícky vám povedia, ty si hriešník, ty máš v sebe hriešné ego a nič iné, ty si hriešník a vás takto zadupú. A kde je pravda? Kto má pravdu? No jeden aj druhý, ale majú len polopravdy. Z tej polopravdy si treba zobrať to pravdivé, toho sa držať a to falošné, to opustiť. Máme v sebe niečo božské, či nemáme? Máme. Je v nás život v každom jednom človeku, pohanovi, veriacom, neveriacom, aj mravcovi, kocúrovi, aj v nejakom slonovi, je život. Ten život je Boh. Aj keď ho nevidíme, je v ňom život, aj to niečo z Boha. A to si treba vážiť No a my, keď vás pokrstíme, ako kresťanov mene Otca i Syna i Ducha Svetého, máte vyššiu formu života v sebe, už duchovného, už niečo božského z Ducha Svetého, voláme to Božia milosť, tak si musíš sa začať seba vážiť, že ty nie si len nejaký živočích, že ty nie si len nejaký niktož, len nejaký človek, hoci aký kôpka prachu, ty si Boží chrám, maj ku sebe úctu, začni pekne v tichu a keď tú izbu, v ktorej sa nachádzaš a ktorej ti je ale strašne zle, keď si sám, lebo máš nejaké sklamanie, nejakú ranu, nejaký démon tam príde a obťažuje ťa a máš tam opolpený bordel, neporiadok, zle sa tam cítiš, cítiš cudzotu. To sú démony. A tie radí svätý Augustín, autoexorcizmom to poslať. Preč, ak si ty kresťan, tak si povedz v takom stave, keď ťa chce nejaký démon prizabiť či zabiť, ale v mene Ježiša Krista prať sa zo mňa preč. Môžeš pritom aj zakričať, len dať pozor, aby susedia ti nezačali búchať, aby si niekoho nepohoršil, pretože aj Ježiš aj mocným hlasom vyháňal démonov z druhých ľudí. Neviem, v jeho učení sa nenachádza, že robiť autoexorcizmus. No ak áno, tak mi to niekde napíšte, ne, nespomínam si, ale svätý Augustín to učí, že toto musíme robiť aj my. Vyháňa temné sily. Keď nás navádza niečo na hriech, je to vyslovená prasačina, to nemusí byť len pornografia. To môže byť, že som nikto, ja som nič, nič sa mi nedá, ja som o ničom, všetko je na H a všetká politika, to je otrasné, to sa nedá žiť a nemá chuť žiť. To sú diabolstva, to je od zlého ducha. To treba poslať do seba preč zo svojho chrámu. Treba ako keď je niekto dokrvácaný po havárii, treba pomôžu mu druhý, ide na urgent, tam krvácajú, tak sa ho ujmu lekári a dajú ho a operujú ho. Takto si pomáhame, ale niekedy sme takto zhavarovaní, dobití, doráňaní, zničení, bez chuti žiť my sami vo svojej vlastnej izbe, keď zaspávame, hryzieme si nechty, obviňujeme Boha a neviem čo za Boha, myslíme si, že Boh nás opustil, všetci sú zlí, všetci nám len ubližujú a ja som len nula a ja som a začnem sa nadávať, urážať a prečo to robíš, neurážaj sám seba, však ty si Božie stvorenie, ty si Boží syn, nie taký ako Ježiš, ale som taký jeho, teda som jeho učeník, som kresťan alebo človek dobrej vôle snáď, keď je niekto zlej vôle, no tak sa nech preklína sám seba, on si to zaslúži. Keď je zlomyselný, chrrapuň, tak ti treba. Zaslúžiš byť v pekle a to peklo máš. Tým, že sa nenávidíš a preklínaš. No ale keď si človek dobrej vôle, chceš robiť dobro, no tak sa neurážaj, začni si sám seba vážiť. Ty nie si hoci kto, si Božie dieťa. A, a základná téza celej Biblie, že si milované Božie dieťa, boh, boh ťa z lásky stvoril, Boh má s tebou záchranný plán a prídu aj ťažké chvíle, ale to je na to, aby sme to prekonali, aby sme sa troška zocelili. A keď príde útoky temných síl, tento Chad Ripperbeger nám pripomína krásnu vetu. Boh dopúšťa útoky temných síl na to, Hádajte na čo? Môj detko, zbožný človek, Ferko, pán ba, on bol baník, v Handlovej chodil do kostola, raz som ako bohoslovca tak zvláštne opýtal, som na tom drhal, rozmýšľal, prečo vlastne Boh dopúšťa týchto diablov, prečo to niekde, kde v pekle nezavrie, aby neobťažovali ľudí, ale robí tu peklo na zemi vo vzťahoch. Nevedel som odpoveď, dnes už po toľkých rokoch viem, a tento exorcista americký čet to povedal verejne, u nás neviem, nepovedal to, ne, aspoň si nespomínam, tak to priamo otvorenie je to preto, aby nás Boh urobil svetejšími, aby nás posvecoval. Lebo náš stav je, že sme poškodení geneticky dedičným hriechom, nekvalitnými génami po našich nesvetých predkoch, Podedili sme také tela, naše duše sú týmto hriechom Adamajevy poznačené, tento hriech sa zmýva vo svetom krste, ale máme následky hriechu všetci, máme nekvalitu a musíme si to, túto našu situáciu jednoducho riešiť. A začneme ho riešiť dôstojne správne tak, že si priznáme svoj reálny stav. Že nie som Boh, ako mi to tvrdí niekto na ezoterickom kongrese za 300 eur, že už ste všetci bohovia. Nie sme. To je klamstvo číslo 1. Von! V mene Ježiša Krista. Tieto blúdy. A druhý blúd, ktorý treba zo seba v mene Krista vyhodiť. Vyhodiť. A nikdy viac nekeketovať, že ja som iba zlý. A všetko je vo mne zlé a hriešne, ako mi to nabuliká nejaký nešťastný kresťan pretože on je takto došahaný diabolskými silami a má neočistený svoj chrám a svoju mysel. V mene Ježiša Krista von! Autoexorcizmom. Mám taký pocit, že Československu som jediný, ktorý vás učí, čo to je autoexorcizmus. Je to z náuky cirkvy, je to zo svätého Augustína a svetci myslím, že každý jeden to takto aj urobil. A keď sa vám ten autoexorcizmus podarí, tak ste za vodou. Keď sa vám to nedarí, choďte na najbližší exorcizmus za nejakým kňazom na svetu spoveď. Čo vám radí Matka Církev aspoň raz do roka, keď máš ťažké hriechy, choď sa vyspovedať zadarmo pred kniaza, klakni si tam, niekde sa aj sedí a vyznaj mu svoje hriechy jeden, druhý, tretí, aj 35 a povedz na konci na vás hriechov si už nepamätám a nezataj tam nič, je to škola úprimnosti a pokory. Kňaz ti možno dá nejaké otázky doplňujúce, dá ti na konci pokáňa rozhrešenie, keď to absolvuješ. Aj toto je exorcizmus. Skrytá podoba takého inteligentného exorcizmu, ešte by sa k tomu patrilo, keď máš nepokoj a hryzieš si aj nechty aj po takom jednom aj druhom, tejto operácii, tak porozmýšľaj, možno som niekomu ublížil. Možno sa potrebujem aj ospravedlniť. To neznamená, že ja sa vyspovedám niekomu ukradneš auto a ideš sa vyspovedať, no tak to auto musíš mu aj vrátiť však, aby si mal vnútri pokoj, aby si bol aj spravodlivý človek, aby sme aj zo spovede si nerobili prču a pokáňa z tohto, pretože tí diabliku nám budú nás držať keď sa budeme my držať nejakej tej svojej toho zlozvyku alebo tých nakradnutých nejakých peňazí alebo veci, alebo že naobližujeme, ukradneme niekomu dobré meno a nepovieme mu ani prepáč a chodíme zomše na omšu, však budeme v zohavenom stave, nebudeme mať pokoj, keď budeme v jednej vo svojej izbe, znesvetíme si tú izbu, zatoxikujeme si to nejakou špatnou nejakou špinavosťou, nečestnosťou. Exorcizmus robí Ježíš, robil, oslobodzoval ľudí a tí boli vďační. Démonská, tí démoni ozaj existujú, ktorí nás držia pod krk a robia nám zo života peklo. A keď stretnete niekoho, kto vám to peklo hodí na vás, vedzte o tom, že on v tom pekle žije. Démoni ho tam držia spútaný, potrebuje pomoc, on vám začal ubližovať preto, lebo si sám so sebou nevie rady. Nežije čestne, nežije úprimne, ak je to veriaci, je to pokrytec, farize alebo niečo medzi tým. Takýchto pacientov my tu máme a ja, ja, ja, môžeme ich vyvážať aj na Mars. Dáme prvú pieseň. Krado. Fú, aby viac nekradol. Odťať. želáme láno Jažovi Rážovi k tejto pesničke, ktorý taký revolučno-hymnickým spôsobom naznačili, že teda defraudanti viery, nebudeme sa na to prizerať, keď nám bude niekto znesvedcovať vier, vykradať nádej, Mali sme vám tento týždeň, som bol pozvaný do Popradu, Poprad Veľká na Cintorín a tam sme sa asi 30 ľudí, aj televízne kamery tam boli, stretli. Svetové združenie politických väzňov organizovalo cez Ferka Bednára stretnutie spomienkové na barbarskú noc, ktorá bola v tento čas 13.4 pred 76 rokmi komunisti v celom Československu prepadli cez ozbrojené zložky armádu a policiu kláštory. Prvý záťah bol asi 1200 reholníkov. Povedali, zbalte si veci, odchádzate, kláštory Československej republike končia, sa rušia. Dali ich do sústredovacích táborov, porozdeľovali ich do nejakých nútených prác, povedali im, končite, e, Slovenská republika nepotrebuje nejakých reholníkov, to sú, to sú vlasti zradcovia, úplne zbytočné povolanie. No a za pol roka sa vrhli aj na 3000 reholníc, takto skoro 300 kláštorov úplne zdemolovali na 400 rokov. Dávali ich do sústredovacích nejakých kláštorov, Nanúcovali im civilné povolanie, aby sa oženili, vydali, aby zabudli. Prečo niekto nanocuje. No lebo je poškodený však. A vnúcuje inú identitu druhému preto, lebo je sám poškodený, žije tiež úplne inú identitu. Diabol ho posadol, zničil, poškodil mu identitu, mu kradol za našej spoluasistencie. A potom, keď s tým nič nerobíme, žiadne pokánie, kradneme identitu druhým a nanocujeme druhým. Porušujeme Božie zákony, osočujeme z druhých presne z toho, v čom sa my hrešíme. Však to je úplne bežná prax. To je satanizmus. Toto sa udialo aj, že reholníci boli takto a reholnice prepadnuté, zničené kláštory. A dal, dalo sa to do nejakých štátnych rúk. Bolo to surové, barbarské. Komunizmus bol taký. Bol diabolský režim. Nebolo tam, my sme videli socializme, to veľmi pozitívne, mnohé tie sociálne vymoženosti a školstvo zadarmo, zdravotníctvo a tak ďalej. Ale aj toto bolo 50. roky. Aj do basy išli nevinní ľudia a mali označenie, že sú to vlasti zradcovia. A viete, kto im toto našiel? dohodil na nich túto vinu diabolskú. Presne tí, ktorí videli v oku svojho blížneho smietku a vo vlastnom oku brvno nezbadali. Boli to hovedá, nekajúce, nemravné, bezbožné. Takže slušný človek toto nerobí. Ten si druhého váži. A ten rozlišuje, týmto som nechcel povedať, že medzi reholníkmi Není ani jeden nejaký rupník nešťastný. A tam nájdete kriminalitu, ale treba rozlišovať a nie kolektívnu svoju vinu. My sa tu namočíme do komunizmu a do jeho zločinov a ideme tých najnevinnejších a na nich vrhneme vinu a vybijeme si svoju zlosť, pomstu. Primitívna farizejčina, satanizmus, to treba povedať. Tak sme na to spomínali, prekvapilo nás, že neprišiel nikto z pozvaných reholníkov, ale reholničky z, aspoň za ní z Levo, čo je sa SMS-kou, poďakovali, že myslia na nás. Ďakujem, ďakujem. No ale to by ste vy mali organizovať. Vy ste stratili pamäť, vy máte demenciu, vy si sami seba nevážite. Ferko Bednár pripomenul a má pravdu. Ako keby si oni, reholníci, sami seba nevážili, však to je váš sviatok, vy to nerobíte inde, tak tu v Poprade sme to urobili. A tak som tam nejakých 5 minút rečnil a medzi iným som povedal niečo, čo som za celý svoj život nepočul. A myslím, že to nebudete počuť do konca sveta, pretože je to veľká rana slovenského národa, možno jedna z tých najväčších ktorú Slováci v sebe máme nezahojenú a pán Ježiš nám prikázal, keď bol skriesený a apoštol Tomáš pochyboval, či to bol Ježiš, či sa zjavil, ja som ho nevidel, to určite ste si všetci vymysleli, nie, my sme ho videli. No a on zrazu bol svetkom toho, že sa zjavil Ježiš. V skriesenom tele ukázal mu rany, Pozri sa, aké rany mám otvorené hoci už neboleli, ale Tomáš poklakol. A sveto vydesený povedal, pán môj a boh môj. Pred Ježiša vyzval, dotkni sa rán, vlož do nich prst, do tých rán. A nebuď neveriaci, toto si málo kresťanov uvedomilo, že byť veriacím neznamená len chodiť do kostola, len ku sviatostiam, len vedieť odrecitovať katechizmus a mať nejaké tituly či vysviacky. To, to ťa ešte veriacím nerobí. Podľa Evanília Ježiš definuje toho, kto je veriaci ten, že sa dotkne nejakej rany. Vloží do nich svoj prst. To znamená, angažuje sa, aby tá rana bola uzdravená. Tých rán máme veľmi veľa okolo seba, tých najväčších. Sa títo veľkí kresťania nechcú 10 ročia ani dotknúť. A hrajú sa tu na doktorov. A končia ako ťažko tonážny pacienti. Jedna z najväčších rán, ktorú zažil slovenský národ, bola, že slovenský štát bol 39. ukuchtený s Adolfom Hitlerom. Nebola to iba práca Juška Tisa, za tým bol parlament, za tým bola vláda, za tým boli Slováci. Joško Tiso bol len náš reprezentant, katolícky kňaz. A on, keď sa rozhodoval, či tu bude slovenský štát, alebo nebude, neurobil to v Berlíne, išiel do, na Slovensko, išiel do parlamentu, tam sa to muselo odhlasovať. To neurobil on, nezhadzujme vinu celú na Jozefa Tisa. Pretože kto to robí, takisto je nespravodlivý. Zhadzuje kolektívnu vinu na jedného človeka, hoci Jozef Tiso mal svoj podiel viny na tom, čo sa udialo, že bola okolo svetová vojna a vraždenie, ale na Slovensku sa budovalo. Boli sme časťou Veľkonemeckej ríše, bol to slovenský štát, vyučovalo sa po slovenský, po kresťanský, katolíci z evanílikmi, no Čechov sme vyhnali, husickú církev sme zrušili a podobné vylomeniny sme robili, ale bola tu prosperita. No len za akú cenu? Spojili sme sa s najväčším okultistom a vrahom v dejinách. A keď prišlo na lámanie chleba, eh, tak Joško Tiso, e, Hitler prehral vojnu no a bol odsudený ako spolu podiel mal na nacistických zločinoch, lebo proti ním rázne nevystúpil. Keby sa držal pápeža Pia 11., tak by toho Hitlera aj nacizmus v niečom pokarhal. Len na to za tých 5-6 rokov nebolo čas, lebo sa tu budovalo, sa prosperovalo, my sme tu teda boli na úrovni, to chudobné Slovensko zrazu povstalo. A Joško Tiso mal vo svojich prejavoch taký veľmi zvláštny fenomén, že pripomínal Slovákom ich tieň, ich ranu. E, vy máte komplexy menej cennosti, Slováci, toto není pokora, čo vy tu žijete stáročia, ohnúť chrbát. A nech pandúry nech nás bijú a my len budeme otroci tohto sa vy musíte zbaviť. To bolo veľmi dobre. Ale zašlo to do extrému. Citujem. Náš národ nemôže byť slobodný, ak duši nosí smrtonosné komplexy menej cennosti. Len sebavedomý Slovák môže byť skutočne kresťanský a štátotvorný pre Jabanskej Bystrici. Smrtonosné komplexy menej cenosti sú tie, ktoré ničia víru národa vo vlastnú hodnotu. Článok časopise. Slovenský národ musí byť jednotný v duchu i vôli, inak ho pohltia silnejší. Slabosť je hriechom národa. Takto nás Joško povzbudzovala, ľudia ho milovali. Okrem tej prosperity konečne nás prišiel oslobodiť ako Joško Banáš, ktorý tu ponúka, že treba byť aj zdrevo sebavedomý. To je pravda, len aby sme to nepreháňali a tak sme pripravení zbaviť vás smrtonosných komplexov menej cenosti, ktoré paralizovali celé stáročia Slovákov, bránili im veriť vo vlastné sily. Joško, ty sa prejav holíči 1940 tak na jednej strane je to aj dobré, len či sme to nepreháňali za s tými hyper eh, nad komplexami velikáštva. Zrazu sme veľko-nemecká ríša, zrazu sme spojenci s pánmi sveta, ktorí bojujú proti bolševizmu ateistickému. Zrazu tu máme strieborné mince, vlastne vlastnú vládu a máme tu prosperitu, len to malo svoje tieni. My sme mali zostať neutrálni, lebo Jožko Tiso sa namočil do hriechov nacizmu. A s 5 miliónmi svojich vojakov v operácii Barbarosa prepadli sovietský zväz. A tá vojna Hitlera voči sovietskému ZSSR er bola spravodlivá vojna. Nikde som nepočul, že to bola vojna nespravodlivá a slovenskí vojaci. Niekoľko tisíc ich bolo sa pripojili k nemeckej armáde a napadli sovietský zväz. Dodnes tento národ je postihnutý duchom nacizmu a v mene Ježiša Krista vyháňam tohto ducha nacistického zo slovenského národa. A robím to v rámci pokáne za to, že to ešte asi predo mnou neviem, kto urobil, Agánom, áno, povedzte mi. Nikto z duchovných ľudí. Len milujeme Jožka Písa nekriticky. Nezhadzujem na ňo všetku vinu, rozumiem mu, o čom mu išlo, ale ako kniaz. Odborník na morálnu teológiu, vyštudovaný po Viedenskou Augustineu, ako elitný teológ mal mať jasno, čo je spravodlivá vojna. Svetý Augustín totiž o tom učil že spravodlivej vojne, nech sa páči, ideme do toho. Prispejme, urobíme čo najmenej zla a pomôžeme k víťazstvu kresťanským hodnotám. Ale táto vojna bola nespravodlivá a toho presahovalo, on to nepovedal. Slováci mu uverili, že budujeme slovenský štát, veľkonemeckú ríšu a kresťanstvo, ideme proti ateizmu. Nič, žiadne hriechy Hitlera, a on mal obrovské hriechy, nielen v okultizme, ale aj geopolitike, mal obrovské ego a my sme sa do týchto hriechov namočili. A pokánie po vojne nebolo, tvrdou pesťou komunisti, ktorí vyhrali druhej svetovej vojne a tých 5 miliónov Nemcov, ktorí prepadli Rusko, 30 miliónov Rusov bolo zabitých z deva, prevalcovalo, vyvraždilo porazilo, vyhralo a nanotili nám tu za inú ideológiu, komunistickú. Čo bolo lepšie, nacizmus či komunizmus? Ani jedno, ani druhé. Kresťan mal zostať neutrálny a nebyť prvej línii žiadnej nespravodlivej vojny, pretože my, keď toto robíme a nerobíme za to žiadne pokáňa. tu náš pan arcibiskup a ďalší nadšenci spravia svetu omšu ze Zvatisa, áno, svetu omšu a za slovenský štát. A my za Joška, ty sa si spomenieme a za tie obete si nespomína nikto, za ten zdevastovaný národ, za to démonské zamorenie slovenského národu na ďalších 76 rokov, alebo koľko 80 už. A to tí reholníci, 3000 reholníc a 1200 reholníkov, na nich sa vrhla celá vína, možno niektorí, možno väčšina z nich sympatizovalo s Hitlerom a potom sa to vrhlo a tvrdá pez nenávisti na nich a rozprášilo im kláštory na 40 rokov. To bolo, mali tiež spolu podiel, ja neviem koľko percent, ťažko to je odhadovať, len tak cítim, že toto je rana, ktorej sa treba dotknúť, dotýkam sa aj tým, že o tom hovorím, že nezhadzujem vinu len na jednu stranu, na druhú stranu, ale jednoducho my máme svetú povinnosť, Jezef Tiso, keby som bol v tej dobe a bol by som pri vás, alebo bol by som na diálku, napísal by som vám ako biskup Gojdič, kresťan katolík sa nesmie v prvej línii zúčastňovať nespravodlivej vojny Adolfa Hitlera, lebo je to spoluzločin. Zle to skončí, pán prezident. Odstúpte radšej. Nejako takto to napísal jeden z biskupov, biskup Gojdič, na ktorého sa tiež vrhla vina, ako na vlasti zradca skončil bas. Ale on sa ozval ako jeden spravodlivý a svetý človek. Ostatní mávali, nech vie slovenský štát, nech žije veľko-nemecká ríša. To boli hriechy. A prečo to hovorím, prečo sa tejto rany dotýkam? Pretože vás poučujem, pretože vás mainstream nepoučí nás škole teologickej takisto nepoučili, z tých 5000 prednášok nebola ani jedna poučenie z krízového vývoja slovenského štátu. Je tu tretia svetová vojna. Sú tu vojny, sú tu vojenské operácie. Naši biskupy a kniazy, ktorí sú hlavne vo vojsku, majú svetú povinnosť vás inštruovať aby sme sa nezapájali do nejakých nespravodlivých vojenských operácií alebo vojen, ktorý má Amerika voči Iránu. Tak to robím pokáni za nich. A vyzývam ich, aby okamžite si zbalili svoje veci, opustili tie judášské peniaze, ktoré berú za to ich mlčania pohodlný život. Nech tam dajú hoci koho iného okrem seba, pretože si vo stave vojnového Tretej svetovej vojny neplnia svoje elementárne pracovné povinnosti a potom robia 10 kadejakých druhov nadprác. Dezorientuj slovenský národ. Budú za svoje spoluzločiny spolu neinformovane zodpovední. Splnil som si povinnosť, dajme si pauzu a nejaký hudobný, nejaký odkaz neba si pustíme. Mějte se na pozoru. Nové světové náboženství se bude zdát navenek dobrou a svatou organizací, plné lásky a soucitu. Poselství Ježíše ze dne 8. července 2012 v 17 hodin 17 minut. Má vroucně milovaná dcero, velké odpadlictví, o kterém jsem mluvil, nabírá nyní ve světě na rychlosti. V této chvíli se šíří jako závoj nad mou svatou církví a zakrývá její zrak jako hustá mlha. Toto je čas k velkému rozdělení mé církve na dva tábory. Na jedné straně budete mít mé milované věrné služebníky, kteří se řídí mým učením a nikdy se od něj neodchýlí. Na druhé straně budou kněží a ostatní vůdci mých křesťanských církví, kteří jsou ovlivněni moderním životem a znesvětí mé zákony skloní se pod tlaky lidí, kteří požadují, aby ve jménu Boha projevili toleranci změnou božích zákonů, aby vyhovovali lidským požadavkům. Jsou plní píchy, arogance a světských ambicí. Nebude jim záležet na tom, pozmění-li nejsvětější svátosti, aby se hodili do jejich hříšného programu. A nejen to, usnadní provádění ohavných činů v kostelích mého otce – všechny ve jménu občanských práv a tolerance. Budou mlčky přehlížet hřích a urážet mě vystavováním takových hříchů na odiv před mými posvátnými svatostánky a přitom očekávat, že přijmu takové ohavné činy. Brzy zruší svátosti úplně, aby vyhověli všem. Na jejich místě budou slaveny večírky, oslavy a jiné podoby zábavy. Na tomto základě vyroste nová světová církev, která se bude vychloubat velmi působivou budovou v Římě, ale která nebude ctít Boha. Bude postavena stajnými satanskými symboly, které budou na očích všem a udělá s šelmy modlu. Každý hřích, odporný mému otci, bude veřejně ctěn a miliony lidí přijmou jejich zákony z pustlých mravů jako důstojné očí mého otce. Moji posvěcení služebníci, kteří zůstanou věrni mně, budou muset sloužit mše v tajnosti nebo čelit uvěznění. Budou nabírat na síle a naplnění Duchem Svatým nepřestanou živit boží děti pokrmem života. Musí zajistit, aby všem, kteří budou vést, byla poskytnuta ochrana pečetě živého Boha. Čas ke stavbě nového chrámu na počest šelmy je už velmi blízko. Ten bude postaven za diktatury Antikrista, který už brzy vstoupí na scénu světa jako mírotvorce. Schromážděte se, všichni moji následovníci, jakmile budete moci. Vy, moji kněží, kteří poznáte můj hlas, musíte začít s přípravami, abyste zajistili, že má církev na zemi může přestát v síle přicházející pro následování. Časem budou pro vás připravena útočiště, abyste je použili, neboť už před nějakou dobou jsem dal pokyny mým následovníkům, aby zajistili, že budou sloužit vašim potřebám. Toto pronásledování bude krátké a vy je překonáte, i když bude bolestné. Mějte se na pozoru. Nové světové náboženství se bude zdát navenek jako dobrá a svatá organizace, plná lásky a soucitu. Bude vyzařovat velkolepý obraz tolerance a bude velebit každý hřích známý Bohu překroutí každý hřích, aby se zdál přijatelný v očích Boha. Ale musíte vědět, že mě taková ohavnost znechucuje a běda těm, kdo jdou po této nebezpečné cestě k věčnému zatracení. Hřích bude vždy hříchem v mých očích. Čas na tom nic nezmění. Nová pravidla, která mají uspokojit lidskou touhu po hříšné činnosti, nebudou mnou nikdy akceptována. Připravte se nyní na tento velký podvod, neboť se uskuteční veľmi brzy. Váš Ježíš. Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája. večerné správy že to nevidíš rada. V meste však zasadá vláda, riešia vždy zásadné spory. Každý tam za pravdu horí, neviem len, ktorý je ktorý. Nekonečné rozhovory, jeden je vľavo, druhý je vpravo, všetci sa bijú len za svoj národ. Drahá mňa nesmierne baví sledovať večerné správy pozrieť do Číny. Bez doložky a aj pasu navštívim tam inú rasu. Budem si ležať na žltej tráve, kvetinkám spievať, hrať na gitare. Raz dúfam, bude svet iný, keď s tebou pôjdem do Číny. Nech si kto chce, čo chce vraví. Nech si kto chce, čo chce vraví. Tak máme hodinku vysielania za sebou. Ak náhodou v druhej hodine chcete, nech sa páči, môžete zasiahnuť telefonátom alebo mailom. Pekne ďakujem tento týždeň mojim sponzorom a dobrodincom Mária B., Mirobe Luboš Z. Peter L. Preto aj to písmeno značiace je priezisko, lebo niekedy sa aj tie mená opakujú. Pekne vám ďakujem za podporu tohto božieho služobníka, ktorý pôsobí v alternatívnych médiách ako boží posol a ktorý je na vlastnej na voľnej nohe a snáď nehovorím len vlastné názory, ale v tichu sa pýtam, Pane, čo je Tvoja vôľa a mám oproti ostatným božím služobníkom, ktorí sú v cirkvách, obrovský dar, že môžem hovoriť slobodne, čo oni dovolené nemajú. Hovorím k veci a keď karhám, prejavujem vám milosrdenstvo, ktorý Opakujem vám to už druhýkrát, druhé relácie, keď nevarujete, je to od vás nemilosrdné aj voči sebe, aj voči svojim veriacim. A keď hovoríte o veľkom Božom milosrdenstve, veľmi dobre, ale páchať nemilosrdnosti, ututlávačky, prikrývačky je nekresťanské, je nemrevné. Raz som volal jednému kniazovi, ktorý pôsobí v armáde, nepoviem kto, kde, ale tak sa mi nejako vyhovoril, hovorí mu, a váš biskup a generál bol na letisku, salutoval tam, keď pán Heger odovzdával stíhačky, ktoré stali neviem koľko miliónov či miliard korna. Odovzdával ich ukrajinskej strane boji proti tomu šialenému Rusku, ktoré napadlo Ukrajinu. 4 roky je ten konflikt, veľmi divné. Keby chceli Rusi ich rozdrvia za mesiac, aj za, za nejakú veľkú bombu a bude po vojne. Za dva dní by bolo. Zaujímavé, že to toľko trvá. Vraj Putin nemôže rozhodovať, vraj je nad ním nejaká vyššia globálna moc, ktorá mu dala zadanie, že tá vojna musí byť takto a čo najdlhšie a musí sa tam zabíjať No ale to je divné však. Veľmi divné od pána Putina. Ja by na jeho mieste radšej odíde. Tak keď vojna, tak vojna. Čo je toto za zbytočné umieranie 100 tisícov ľudí? Tam, kvôli nejakým pracháčom, ktorým to vyhovuje. To je tiež nekresťanské. Neviem, či ho niekto z popov pravoslavných napomenul, pán Putin. Toto čo, čo tu šaškujete? Vojenskou operáciou a vraždia sa tam mladí ľudia, ktorí tu mohli žiť. Hektáre cintorínu, zbytočný. Toto je totiž povinnosť, keď je vojnový stav poriadných chlapov sa ozvať charakterných mužov medzi kresťanmi. A tento kniaz tak začal lavírovať. Vieš, ak No ja viem, že máš aj vkus pravdy, že to nebolo len z ruskej strany, bolo to vyprovokované, bolo tam, áno, ja vieme to, a prečo sa neozvete? No vieš, ja to nemám za povinnosť, ja mám, ja mám aj iné starosti. Ja, ja si budem zbytočne kaziť meno a, a ma nebudem potom mať v nejakej priazni a budem mať problémy a možno aj skončím v tejto robote. Ak som radšej ticho, však to nemám ani za povinnosť. Ty to nemáš za povinnosť. Ja si myslím, že to je tvoja povinnosť. Priamo teda nie, to by mal biskup sa ozvať, generál, a keď nie, on mal by poveriť nejakého hovorcu, ktorý by nás zasvetil teda, že Rusi boli vyprovokovaní do tohto konfliktu, do tohto vraždenia. Ono sa to navonok zdá, že Rusi sú agresor, ale za tým bola 8 rokov vojna západu aj ukrajinských zradcov voči Rusku. A vy na alternatíve, myslím, že všetci to viete, netreba vám to zdôrazňovať, aj tu občas niekto z mainstreamu, no tak ti to len pripomínam, to sú aj vážne veci, že či ideme dodávať zbranie pán Fico cez Kaliňáka, cez naše ministerstvo a cez naše zbrojovky. Či ideme dávať zbranie do konfliktu voči tomu, kto sa bráni, alebo teda budeme spravodliví alebo nie spravodliví, to sú vážne veci, raz to bude pred Bohom a tie zisky vám všetky zmiznú, zostanú vám len následky zločinov, ak ste na tom spolupracovali. Štát si bude robiť svoju politiku, tam tí bankári či eh, vojensko-priemyselný komplex, oni budú zakomplexovaní, oni smrtonosné komplexovanie cenosti nemajú, oni majú opačné problémy majú psychopatickú, narcistickú, hyperlakomú poruchu osobnosti už dávno a psychiatri ich e, nestíhajú e, ani registrovať, ani liečiť, preto to vyzerá ako, vyzerá ako blázinec. No ale my dolu a vy, čo ste v armáde, slúžite svetom vojakom, vy máte svetú povinnosť tých vojakov zaškolovať, aby nešli do nespravodlivej vojny aby niečo nepodporovali. A keď to biskup vidíte, že má demenciu, čiže stratu zdravého úsudku, možno je to starší človek, tak majme preto pochopenie, tak vy sa dajte dokopy 40. Predpokladám, že asi 20 by hneď odskočilo, lebo sú to zbabelci a kariéristi, ktorí nemajú s Kristom pánom veľmi spoločného, len nejaké tituly a výhody berú, ale vy, čo ste tam statočnejší, tak sa dajte dokopy a napíšte vy list, podpíšte to vlastnými menami a ručte za to garanciu, že to takto, takto sa to ved v nejakom konflikte, že sme v tretej svetovej vojne, či klameme, že nie sme v tretej svetovej vojne, však vám to pápež František povedal pred pár rokmi, že tá vojna už prebieha a ide po častiach, aj vojna v Iráne. Tam sa arcibiskup ozval. Povinnosť si splnila. V tom je tá církev, a keď poviete nadávate na Ameriku, aká je zvrhala tá církev, ale tam je to zdravšia církev, ako je naša, ktorá čuší. My sa s Hitlerom dáme dokopy, spravíme si slovenský štátik, máme tu hurá, všetko katolické sviatosti a vy sa, vy sa tam vraždíte, vrhnete sa na Rusko a 80 rokov o tom mlčíte. Vy si myslíte, že ste zdraví? Ja vám poviem, nie ste. Máte poruchu osobnosti. Buď ste malé deti docikané, alebo ste kriváci že sa na to neviete ospravedlniť, neviete to doželiť, neviete poučiť bohoslovcov v seminári, neviete nejakú povedať to priamo a robiť za to pokánie, nech sa páči, urobte svetu omšu raz do roka. Spomente si aj na Joška sa na jeho dušu, ale spomente aj tieto veci, ktoré ja vám hovorím. Nie sú žarty, máme telefón, nech sa páči. No, pochválen, pán Bakoš, chcem sa vás spýtať, že či ste vychodili v tisových topánkach počas tej vojny. Nie. Lebo totiž to, čo mal vtedy robiť? Či by bolo išla Polsko-Maďarská hranica cez Lach alebo cez Hron? Ty ste chceli povedať, že Jozef Tiso bol spravodlivý kňaz, ktorý urobil veľmi dobrá a nič iné len dobre? Ja neviem, ale on bol vtedy vo funkcii prezidenta. A čo mal vtedy robiť? Však celým svetom išla mašinéria tá vojenská. No tak mal zvážiť situáciu, že či je táto vojna proti Rusku zvážiť, spravodlivá vojna a mal o tom informovať slovenský národ, lebo on ho dezinformoval, že tá vojna bola spravodlivá a sveta povinnosť Slovákov sa do nej zapojiť. Tak nemal sa do nej zapojiť. A čo má robiť vtedy? No mal buď odstúpiť a povedať, ja na toto nemám, ja to podporovať no, nebudem, lebo keď sa pripojil Hitlerovi a kázal slovenským ľuďom, aby išli na front proti Rusku, urobil neprávosť a nerobil za ňu žiadne pokánie. Teraz si zoberte, že mi bolo tak ostalo, že Poliaci s Maďarmi by sa nás boli roztrhali. Tak už Slovensko by bolo nie, a neexistovalo. Je to jedna z možností. Bolo by to dočasné, ale vrátilo by sa to do Československa podľa mňa po nejakým čase. No, no, Neviem, dobre, no. to nikto nevie, no, ale natrvalo by to stalo, že, Viete, lebo každý len hovorí, že ty so taký, ale to, že čo predbiehalo tomu tam Mnichovská zrada, že ten kolektívny západ nás aj vtedy zradil. Len toľko, viete, neverte to zlom. Ja chápem vás a čo som sa stretol na tomto území, obrovská sympatia Geškovi Tisovi, preto, lebo komunisti ho zase iba negativizovali a nenávideli, očierňovali ho, Nie, jasne, tak vyberiete druhý extrém, chyby, že ho iba no, pozitivizujete. Ale kde je pravda? To sa nedalo tak inak, vtedy, no, čo viem, no. Ale ďakujem, dá sa to aj inak urobiť. Dá sa byť <laughs> prezidentom a dezinformovať občanov ako pán Pelegrini. po niektorých veciach. Dobre, ďakujem. Radikálne, som radikálne nemilosrdný, keď sa týka pravdy. Ale čo sa týka osoby, kážem vám nikoho neodsudzovať pretože my nevieme, ako by sme sa zachovali a určite tam boli aj pozitíva. Ale čo sa týka spravodlivej a nespravodlivej vojny, my máme svetu povinnosť mať jasno. Boží služobníci a hlavne v armáde alebo nejakom na čele, však prezident to je šéf armády. Pre Boha to sú vážne veci. Si predstavte, že by, sme, že by teraz náš prezident povedal, ideme na vojnu proti Iránu. A hurá, mám proamerický a vy všetci tam naskáčete ako hlupáci. To je podobná situácia. Prepačte, no ako on to podobne? Budeme nekriticky obdivovať pána Trumpa za to, čo vyvádza? Čo vy na to? Pán Zložil asi vie prečo. Na tomto území som sa stretol s obrovskou sympatiou voči Jozefovi Tisovi. Inak to bol slušný človek, katolický kňaz, nemal žiadne škandály, snažil sa byť v tých menších veciach spravodlivý. Ale toto bola veľká vec. Celonárodná vec. Celoplanetárna vec. A tu Jozef, Tiso zlyhal. A keď niekto vidí a má štípku pokory v sebe, niečo je tu, čo ma presahuje, ja na to nemám. Normálny chlap povie, ja na to nemám, odchádzam. Dajte tam nejakého iného. To je pokora. Ak ja sa budem hrať, zatiahnem svoj národ, americký, slovenský alebo nemecký do nespravodlivej vojny, tam sa povraždí 30 miliónov Slovanov a nepoviem za to pri odsúdení, keď som vojnový zločine ani žiadne prepáč, pretože bol tak dosť, keď, keď sa tí fakty povyplavovali a hrôzy, čo mu tam ukázali, čo, čo fašisti narobili v koncentračných táboroch so Židmi, tak tak onimel, že nebol schopný povedať prepáčte. Tak to odišiel na väčšnosť. A vy ho tu oslavujete ako svetca. Milíte sa. A vysielam preto, lebo takéto vysielania nikdy v Rádiu Lumen počuť nebudete. A keď som prísny a radikálny, je to preto, že sa snažím byť spravodlivý, ale aj milosrdný. Dobrý deň, mám otázku. Odkiaľ Židia vedeli, že Ježíš vyháňa zlých duchov? Že sú to duchovia a že sú zlí? Veď predtým nikto nikdy nič také nerobil. Ďakujem za odpoveď. Stanu. No tak predpokladá sa, že niekým lomcovali nejaké zlé sily, choval sa ako psychiatrický pacient, hodilo ho o zem a penil, alebo nejak ubližoval, alebo vykrikoval, búchal si kameňmi do svojho tela, tak bol to zdanlivo psychiatrický pacient. Ježiš to zdiagnostikoval, sú za tým nečistí démoni, No a tomu človekovi milosrdne pomohol, dostal nejakú moc od Boha Otca a on ho používal. A Božou mocou poslal tých nečistých duchov. Preč? Stalo sa mi zo mňa samého. V jednom spoločenstve si mysleli, že vo mne je zlý duch a začali ma kropiť svetenou vodou a vyháňať zo mňa zlého ducha. Ja som zostal pokojný. Pozrel som na nich a prestali s tým. Keď je človek pokojný, láskavý, dobrý a je na vás podozrenie, že máte zlého ducha, zostaňte pokojní, tak ako keď vás obviní niekto falošne a zatknú vás policajti, dajú vás do basy, tak ak som náhodou, zostaňte pokojní, lebo keď sa začnete metať, nadávať, agresívne správať, tak vidia, že máte problém, možno nejaký démon je vo vás a ponižia vás ale keď zostanete pokojní, myslím, že aj z matky Terezy sa stalo, že z nej vyháňali zlého ducha a to preto, lebo mala strašne silné depresie, smrtonosné. Neviem, či sa niekde píše, odkiaľ to mala. Ona sa odišla z kláštora do zabezpečenej bohatej spoločnosti medzi tých najchudobnejších, minimum peňazí, išla za jedným podnikateľom, začala vyučovať deti na ulici a prosila ho, prosím vás, pán Boháč, dali by ste mi niečo na vyučovanie týchto vašich hinduistických detí? A ten Boháč jej napľul nenávisnú slinu do dlane pretože matka Teresa reprezentovala v jeho poňatí z východného, že ona je zo západu, to je ten prehnitý západ, tam vy máte, vy ste bohatí, vy špiny hnusné, vojny robíte, zadlžujete ľudí a vy ste agentka západu. Fuj, tak vám to patrí. Myslel si, že dáva spravodlivú slinu, možno, že aj spravodlivú na ten západ, prehnitý, skorumpovaný, lakomý, Matka Teresa sa neurazila, stiahla tú jednu ruku, oplietú a povedala, to bol pre mňa. A dala druhú ruku ľavú a povedala, a mohol by som vás poprosiť o sponzorstvo pre moje, chudob, moje deti, aby som im mohla pomáhať. A ten boháč nebol posadnutý diablom ani zlým hnevom. On vycítil, že je pred ním svetica, úplne o 180 stupňov zmenil názor a stal sa je pre jej, tuším, prvým veľkým sponzorom a napomohol jej k jej dielu. Aj takýto exorcizmus. Takouto pokorou sa dá bojovať proti diablovi. Však máme krásne príklady od rôznych svetých. Na svetých a na cirkev sú tie najväčšie nenávisti, najväčšie útoky, ale aj najväčšie škandály máme, ale máme aj tých najväčších svetých. Toto je jedna z nich. Dobre o tom povedať, ako sa dá proti negatívnym silám bojovat. Dáme druhú kášku z knihy Pravdy. Odhalím mé budoucí plány pro nové nebe a novou zemi. Poselství Boha Otce ze dne 27. června 2012 ve 20 hodin. Má nejdražší dcero – dnes odhalím všem svým dětem mé budoucí plány pro nové nebe a novou zemi. Až splynou v jeden nádherný ráj, tak vyvstane 12 národů. Tyto národy budou tvořeny některými národy světa, které prokázali věrnost mně, Bohu Otci, mému synu Ježíši a Matce Boží, královně nebes. Ti, kdo jsou rozptýleni, budou schromážděni, aby se svorně připojili k jiným národům, sjednocení jako jedna svatá rodina. Má vůle bude ctěna. Všichni budete mít dar svobodné vůle, ale bude propletena s vůlí mojí. Jen pak bude pravda, ráje skutečně odhalena. Mých dvanáct národů jsou naznačeny ve dvanácti hvězdách na ženě v knize zjevení. Ta žena je matka boží a je oděná do dvanácti hvězd, které znamenají dvě věci. Dvanáct apoštolů kteří pomohli mému synu založit jeho církev na zemi. 12. Zvlášť vybraných národů utvoří jedinou pravou apoštolskou církev na nové zemi, až se nebe a země spojí v jedno v mém novém nádherném ráji. To je okamžik, na který jsem trpělivě čekal. Má boží vůle, která stvořila ráj pro Adama a Evu a který byl odmítnut kvůli pokušení zlého, bude nyní vykonána a tentokrát bude ráj dokonalý. Můj syn, král lidstva, král celého vesmíru, bude v mém novém ráji na zemi panovat. V každém národu ustanoví vůdce, kteří budou všichni spolu spojení mou boží vůlí. Lidé v těchto národech budou uctívat mého syna tak, jak uctíván být musí, tím jediným způsobem v míru a lásce jednoho k druhému. Jeho blahoslavená matka, matka spásy, byla korunována královnou nebes a bude také panovat jako královna nového ráje. Její korunovace v nebi byl zcela mimořádný boží projev její úlohy v budoucí spáse světa. Byla korunována ve velké úctě a nádheře kvůli úloze, kterou měla nejen jako matka boží a jako nevěsta ducha svatého, ale také jako matka spásy, které byla dána moc zničit satana. Byl to můj milovaný syn, který při její korunovaci láskyplně vložil korunu dvanácti hvězd na hlavu Matky Boží. Bude to můj syn, který v novém ráji nasadí na její hlavu korunu královny všech božích dětí. Můj boží plán zachránit lidstvo již začal. Je mou touhou, aby tato mise mi pomohla schromáždit ztracené duše v každém koutu země a zachránit je od nepřítele dříve, než bude příliš pozdě. Můj boží zásah dokáže moji lásku ke všem mým dětem. Nic není nemožné. Nic není beznadějné v mé bitvě proti satanově armádě. Přinesu vám nový svět, který vás udiví v celé své velkolepé nádheře. Už je připraven. Jeho krása a nádhera je zcela mimo lidskou představivost. Až jej v skutku uvidíte, budete mít věčný život. Modlete se za ty moje ubohé děti, které nevěří ve mne, Boha nejvyššího, které nejsou poslušné mých zákonů a které páchají strašné ukrutnosti jedny proti druhým, aby prosili o odpuštění. Nechci ztratit ani jediné mé dítě. Pomozte mi přinést jim toto zázračné, nádherné dědictví. Žel, musí je přijmout ze své vlastní svobodné vůle. Miluji vás, děti, zvášní, jakou lidstvo nezná. Přijďte ke mně skrze mého syna jako jeden – Čas pro nový ráj na zemi je již velmi blízko, ale vám byl ještě udělen potřebný čas, abyste pomohli obrátit lidstvo prostřednictvím této mise sedmého anděla na zemi, který pracuje s mým synem, aby přivedl mou rodinu ke mně. Váš milující otec, stvořitel všech věcí viditelných i neviditelných, Bůh nejvyšší. Tak, ďaká aj za knihu pravdy, čo sme tam dostali, sa to plní. Sú tam predikcie, predpovede, ako sa bude e, vyvíjať geopolitika. Nie len také ťuťuli, muťuli, modlite sa a postite sa, ale aj konkrétne veci v geopolitike veľmi vážne. Kto je dospelejšieho ducha, tak to registruje, všíma si to a nebagatelizuje to je obrovsky antiocovsky nezodpovedné, že tu máme 16 rokov už knihu pravdy, 22 proroctiev veľmi vážnych sa naplnilo a ďalších 20-30 je tam spomenutých, ktoré vám tu uvádzam v týchto nahratých ukážkach, že tu príde jedno svetové náboženstvo, že tu bude prenasledovaná církev, že Vatikánu sa zmocnia slobodomorárske sily, že Rusko s, s Čínou budú dokopané k tomu západom, aby sa bránili a napadnú Európu aj Spojené štáty americké. Je to dopredu nachystaný vojenský konflikt, ktorý má urobiť celosvetový možno aj hladomor, možno aj energetické lockdowny, jedným slovom chaos, a tento chaos položí ľudstvo na kolená a potom každého jedného normálneho človeka na lopatky. A bude sa na tom rehotať. To budeme mať za našu píchu. Lebo nežijeme pravdu, sa tu pretvarujeme. A prikrývame zločiny vo vlastnom národe. A nerobíme za ne žiadne pokánie. Si dobre zapamätajte. Ak by bol niekto medzi vami otec, tak vás na to upozorní. To nie Boh je zlý. Ľudstvo je zlé. Ľudstvo sa pochabí. Väčšina ľudstva. Rehoceme sa z Božích vecí. Sa rehoceme z Kristovho utrpenia. Máme tu rány kopu doktorov, tu sa nemá kto dotknúť rán. A keď sa nejaké rany začnete dotýkať, budete veľký čudák. Budete neraz osamelí. Budú sa z vás robiť posmech. V takomto biednom svete žijeme. Sestra Lucia s Fatými v decembri 1957 nám predpovedala, je to zatajná časť jej proroctva, príde čas, keď vás pastieri opustia. A to bude bezprostredný trest a bude to niečo veľmi smutné. Príde diabolská dezorientácia v samotnej hierarchii katolíckej cirkvi 1957. Či sa to nenaplnilo? Kniha pravdy o tom hovorí prvá pečať biblická, apokalyptická, zlomená je, že príde a veľká apostáza od katolíckej viery, od jej predstaviteľov. Sú to modernistickí preláti, ktorí sú po druhom vatikánskom koncile obdarení prosperitou, titulami, úspechmi, palácmi. Kardináli majú tisíce, niektoré des, stá tisíce na účtoch a oni robia veľké veci. A okrem toho majú veľký problém so svojou identitou, so svojou príslušnosťou a trpia tzv. makromastiou. To tajemstvo vám neprezradí, hoci kto, tak vám to hovorím. Sú to nadmerné prsia, ktorú mala jedna angličanka, Priznala sa, váža mi 25 kg, robí mi to samé problémy, kde sa pohnem a kde si e, cestuje, musí mať dotýkam sa, je to vzájomne nepríjemné, no ale tak nadelil mi to osu, tak z toho vyťažila tak, že sa dala na sociálne siete, sledujú ho 100 tisíce sledovateľov, teda tie veľké prsia, ktoré si ona nechcela, tak má, musí to riešiť ako svoj kríž No a my také veľké presia Matka Cirke má, že pridája cudzincov, imigrantov, ťákov. My sa venujeme už nekatolíkom, veľa väčšou starostlivosťou ako katolíkom, ale toto vám niekde Kristus Pán aj kázal, aby ste pásli nejaké kozy, ťavy, pávy, opice nejakých krtkov alebo tchorov, to kde sa píše, v akej pomílenej slobodomu, Ja v slobodomorárskej verzie Biblie tam to je. No ale to je problém. Náš pápež Lev prišiel vo veľkej slávy, do Alžírska, do rodiska, tam, kde bol svätý Augustín, on pochádza od Augustinianov a tam bol v meste Hypo 5. storočí, on biskupom. Tak určite si tam z láskou prišiel takého Alžírska, no a prišiel tam aj do Mešity, kde sa vyzul, povedal, že to je božský priestor a tam sa s takými uh, Mohamedány po väčšine postretal, ruky podal, mal prejavy, ako sa musíme vzájomne uctievať a vážiť. To je všetko pekné, ale nikdy vám Vatikán po... Títo naši preláti vrátane leva nepovedia toto. Počet voje medzi moslimami a kresťanmi sa nedá síce prečne určiť za 1400 rokov, ale dá sa, myslím, že presne zdiagnostikovať, že tá agresia v tých vojnách začala väčšina od nekresťanov. Však celkové obete sú možno 20-30 miliónov za 1400 rokov v stovkách vojenských konfliktov. Toto by sa malo niekde s tými pusinkovaniami aj pripomenúť. Jozef mi poslal karikatúru, kde pápež maľuje obraz nejakého imáma vrchného, ako je usmiatý a na ňou e, lieta nad ním, nad tým imámom holubí sa mieru a doporučuje, že islám je o miery. No ale pozadí je nejaký islamista zakrvavený, ktorý má pušku obrátenú k nebu, ktorý šíri svoju vieru islamskú násilím aj vojnami. Na týchto vojen bolo toľko, to, to, však to sú milióny. A taká krajina, ako je Alžírsko, Nebol tam zabitý náhodou Muhammad Kadáfi ako mučeník. Ten tam spravil také obrovské výhody pre tých svojich občanov. Keď som to desi na videu pozoroval, to až neuveriteľné, ako sa ten staral o občanov ako socialistický nejaký líder. Ale my sme si mali všimnúť aj tu, že ešte pred nejakým, po druhej svetovej vojne, myslím, že to boli 50. roky, 1955, asi takú štatistiku, som kde si čítal v jednom článku, tam bolo milión kresťanov, väčšinou katolíkov, Alžírsku. Viete, koľko ich je dnes? Keď tam bol Leo, 8 tisíc. Mnohí z nich za tých, koľko je to? 70 rokov boli povraždení extrémne fanatickými Mohamedánmi ako mučeníci. Spomenie si vôbec niekto na tieto hrôzy, bola to kres, prokresťanská krajina. Zrazu je to krajina moslimská. Hoci iránsky prezident pripomína celému svetu a opakuje, že my, moslimovia, milujeme Ježiša, neutočte na nás, pán Trump. To je síce pekné, že vy milujete Ježiša, ale vy ho urážate, pretože vy, Mohameda, svojho proroka, uprednostňujete, že je viac ako Ježiš. A to je urážka Ježiša, ktorú vám títo naši preláti zatajujú. Nepovedia. Toto vaše neinformovanie, nevarovanie moslimského sveta je veľmi nezodpovedné a nemilosrdné. Vy klamete miliardy a pol či dvom miliardám ľudí, že môžu byť spasení v tomto ich náboženstve, kde Allah v raj nemá žiadného syna, lebo je to nedôstojné Allaha. Prepáčte, mýlite sa. S láskou vám to hovorím. Mal by to povedať keď nie pápež, teda staviteľ mostov, že tam s nimi nejaký priateľský dialog nadviazal, nech sa páči, však to je pekné, že sa už nevyvražďujeme v ďalších tých stovkách vojen, už ich bolo do za 1400 rokov, to je veľmi pekné, klobok dole, za to mierové úsilie, ale je tu aj treba niečo povedať ako B. My nemáme skončiť ako zúfali, vysmiatí nejakí zbabeli polokatolíci však, pretože to je väčšia hamba ako tráviť život ako nejaký ateista alebo Mohamedan. Väčšia hamba, nejaký zúfali otitulovaný polokatolík, usmiatý jak slniečko na hnoji, ktorý zatajuje ľudstvu a svojim veriacim alebo svetu podstatné informácie. My musíme povedať aj B, táto viera nie je správna. Ak si chcete, ak chcete milovať pána Ježiša, čo je veľmi krásne, ho milujte, ale naozaj, nie ako, že takéto flirtovačky. Treba Krista uznať ako Božího syna. Dá sa pokrstiť mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Máte ku nám cestu otvorenú. Nech sa páči. Ale nebudeme sa takto my tu ťuťuli, muťuli klamať navzájom. A ťapi, ťapi, ťapušky hrať pretože to je niečo strašne nedôstojné pre dospelých mužov. Najprv sa klameme, potom si tu kradneme, nakoniec sa vraždíme. Toto je náš osud preto, lebo nežijeme svetú vieru. Dáme pauzu, dáme pieseň. Měl jsem rád Pár písní, v nich jsem žil. Cesty toulaví, ty, o kterých jsem snil. Zvlídnou tmou, když v létě kraj šel spát. Poznal jsem, že tenhle svět mám rád bez řečí jsem každou práci vzal a měl problémy, že málem jsem to vzdal. Po každé jsem vstal a zkoušel jí pro tu čest, že směl jsem s vámi žít. Měl jsem rád s tím stromů říční prout. Štíty hor, co nejdou překlenou. Krásnější svět vůbec nehledá, to řeknu vám tam u nebeských brán. Dětský smích a vlání koňských hřích Něco moudrých věd, co měl jsem znát už dřív slunce zář, když hřála do míza. Poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Měl jsem rád stín stromů, svět vůbec nehledám. To řeknu vám tam u nebeských bran. Měl jsem rád stín stromů říční proud, štíty hor, co nejdou překlenout. Krásnější svět vůbec nehledá. Tak sme v poslednej časti ešte pár doplňujúcich poznámok toho, čo sme prebrali a čo som takým tónom, možno príliš sebavedomým, vám odprezentoval a to preto, lebo inde takéto informácie počuť nebude, ne, nepočujete, ani počuť do konca sveta nebudete. A to je na tom najväčšia tragédia. A veľmi dobre, že existujú nejaké slobodné alternatívne médiá ako Slobodný vysielač, kde si to môžeme povedať a vy to môžete slobodne oponovať. Nech sa páči. Režim Jozefa Tisa schválil druhú svetovú vojnu asi nevedome ako svetý boj proti bezbožnému komunizmu. A pokúsil sa aj ľudský nemožný oxymoron spojiť ho so satanskou vojnou najúspešnejšieho okultizmu v dejinách. Náš prezident bol, teda skôr mal byť expert na katolícku morálku, kde sa píše o spravodlivej a nespravodlivej vojne. A náš pán prezident študoval teológiu vo Viedni na prestížnej inštitúcii Augustineum, elitný teologický seminár pre nadaných kňazov z Rakúsko-Uhorska. A preto toto hovorím ako kňaz, pretože iný kňaz nepočul som, že by vám to takto prísno a presne vysvetlil. Ak sa mýlim, napomente ma ak niekde nejak, do nejakého extrému behne. Tam získal vysoké teologické vzdelanie v katolíckej dogmatike, morálke a pastorácii. A svätý Augustín, patron tohto, tejto inštitúcie, bol teologickým expertom z NATO, ktorý správne učil o tzv. spravodlivej vojne. Tisová chyba bola tie, že vôbec verejne nespomínal encykliku svojho nadriadeného pápeža Pia XI Mit Brennender Sorge z roku 1937 s palčivou úzkosťou v preklade, ktorá veľmi jasne kritizovala nacistickú rasovú ideológiu. Ani nekarhal Adolfa Hitlera vôbec za nič. Bol mu vďačný za to, že máme slovenský štát, ktorý tu prosperuje. Ale tá vďačnosť nebola sveta. Ani tá vojna proti Rusku nebola sveta. To treba si jasne ujasniť. A ak chcete si uctiť Jožka Tysa, tak zaň ho robte pokáne a povedzte, odprasujeme ťa nebeský ocko. Ak sme sa my, Slováci, v histórii zapojili my, čo sme neviedli vojny, zrazu do veľkej vojny, s veľko-nemeckou ríšou, mali sme zaslepené oči, chceli sme byť veľmi slávni, zrazu úspešní. A nerobíme za to žiadne pokáň. Preto Gustav Husák s komunistami bol strašne zlý na rehole. Tam udreli tvrdo a strašne prísne boli na cirkev. Pretože my ako cirkev sme spolupracovali, mlčali, čušali. Možno niektorí boli aj proti, ale jednoducho sme zlyhali a tak ako sme za pandémie zlyhali a myslíme si, že nikto nezomrel po vakcíne. Absolutná nezodpovednosť. Absolutná nezodpovednosť našich lídrov vrátane Francisa ktorý dezinformoval planetu, že musíte sa všetci dať vakcinovať a, a zaklamal aj moslimom, e, že ten Korán, áno, ten Koránik sa teda dá, má to správne vysvetľovanie Korániku, e, je to nenasilné, áno, áno. No, to môžete robiť nejakým malým deťom materskej osobitnej škôlke, nech sa páči, ale keď toto robíte dospelým ľuďom a 1,5 miliarde moslimov, tak robíte veľmi veľké celodejné pohoršenie a nerobil za to žiadne pokánie. A vy ste mu za to tlieskali, že svetý otec, František, áno, áno. No, takto ste dopadli. Dementio sacralis gravissima. Presná diagnóza, dajte si to preložiť odborníkom. Hitler tvrdil, že bojoval proti židovskej internacionálnej klike medzinárodných bankárov proti smradľavému židobolševizmu a tvrdil, že je samou prozreteľnosťou vyvolený ku boju proti ateistickému komunizmu. No veľmi pekné silné reči, no. Ale bolo vám to treba, pán Hitler. 5 miliónov Nemcov napadlo Rusko a 30 miliónov Rusov ste pozabíjali. Bolo vám toto treba takéto galaktické, obrovské, nesveté ego si takto porozdrapovať pre Boha. A takto odísť na väčšnosť a Slováci sa namočili do tohto. Komunisti po vojne druhej svetovej tvrdo pesťou vrhli barbarskou nocou sa na všetkých sympatizantov režimu aj v reholiach. Tí reholníci potom trpeli za túto hreobosu, za tieto naše hriechy. 40 rokov a dodnes je v našich rodinách, v našich inštitúciách duch gestapa, Prečo som zažil odchod z kňažskej služby a zažil som aj to, že oni sú ako gestapo na žida. Nerozumel som tomu. Až po rokoch mi docvaklo, že to gestapo je aj v cerkvi dodnes. A že možno snáď sa aj mýlim, ale a možno, možno troška na tom bude pravdy, že z toho gestapa mám niečo aj na svojom osude, kde všetko zle ako gestapáci ma podúpali čižmou nejakú, nejakú mandelinku, ma rozdrvia každý rok, ma chcú rozdrviť, zatlačiť do zeme ako nikto ša. čo nič dobre zle Prečo máte takéto gesta po v sebe stále? A preto to robili, preto to robili, až mi nejako docvaklo, že asi mám robiť za vás nejaké pokáni. Pár vecí sa mi v tichu samote vyjasnilo a tak vám o tom vysielam. A že spolu trpím spolu s vami obete tohto nekresťanského gestapa po roku 2000. Aj stále to trvá, stále sa to čistí. Také poučenie, čo by sa zišlo nielen bohoslovcom, ale každému, kto sedí nejakom gymnáziu v lavici má nejaký titul vysokoškolský, ale nikdy to nepočul, ani to počuť nebude. Marec 1945, mesiac pred skončením druhej svetovej, takto išli veľkohubo, išli SSáci do vojny voči tým bankárom a komunistom a ach, <laughs> že urobia poriadok v tom bordeli celosvetom, no, ale oni videli že na tých veľkých bankárov nemajú, ani mať nebudú. No a bolo to pre nich taký šok, že toto nevyriešia, že sa vyvršili tou zlobou a tou strašnou prehrou na tých 6 miliónov tých menších Židov a urobili holokaust. A naša slovenská vláda ich posielala do tých vraj pracovných táborov a oni tam zahynuli v plyne. A Joško Tiso to podpisoval, ale zachránil 30 tisíc židov z rodiny. No dobre, dobre, ďaká Bohu, že aspoň niečo v tej hroznej dobe urobil niečo pozitívne, dobre je to spomenúť, preto ho netreba odsudzovať ako úplného netvora, pretože on bol vlastne do tej svojej pozície dokopaný, ale mohol z nej vycúvať hrať sa na nejakého záchrancu slovenského národu, či židov slovenských, to bolo úbohé. Predpávať. Ale tak bolo to, tak sa z toho poučme, ale čo sa stalo mesiac pred skončom vojny, predstavte si, Goebbels, hlavný propagandista nacistickej ríše, oslavoval na obrovskom zhromaždení niekde s Nemcami vraj víťazstva Veľkonemeckej ríše na všetkých frontoch tých Nemcov nielen, že heroín im dávali do mlieka, nielen, že ich osprosteli úplne ten nemecký národ, ešte ich klamali do konca vojny. Úplne ich klamali na Hulváta, na Chrapúňa, na Judáša, že vyhrávame. Až prišli Rusia s Američanmi a to tam. Vyčistili tú pliagu. Je tu teraz tretia svetová či Slováci, a najmä vojaci naši, policajti, pomocníci, či sú duchovnými pastiermi informovaní, že špeciálna vojenská operácia na Ukrajine či vojna USA v Iráne sú epickými vojnami, alebo naopak? Nevieme tu o tom. Myslíte si, že to nie sú vaše sveté povinnosti? No ale okamžite sa začnete hambiť. A či ten citát vraj toho najsvetejšieho, najväčšieho reformátora v dejinách Francisa, že žiadna vojna nie je spravodlivá, to je jeho cita. Taký povzdych, humanisticko-slobodomurársky, nekresťanský, jedno, jednoznačne. Má niečo vôbec spoločne s otcovskou zodpovednosťou, katolickou doktrínou a svetým pápežským úradom. Je to obrovské znesvetenie pápežského úradu. A kto vyhlasuje takéhoto pápeža za túto vetu a sto ďalších pochybení za svetého, to ešte väčšie znesvetenie. A vy sa za to nehambíte a usmievate sa. Ohlasujete správoplatným evaníliem a sviatosťami. Takýto žabý slis vy distribuujete vo svojich kostoloch. Veríte vy vôbec Boží súd a v Boha to dezorientuje takto iných alebo mlčí v čase vojny. To nie je dospelý muž a nemá čo robiť vo svojom vyššom úrade, či v štáte alebo v cirkvi. Demencia znamená strata zdravého úsudku, ktorú majú naši starší spoluobčania. Je to ako symptom sa označuje úbytok intelektu, ktorý nastal z najzrôznejších príčin. Ale keď už je to syndrom, veľmi vážne, už zakorenený ten problém hlboko do psychiky, zahrňa okrem postihnutia intelektu ďalšie príznaky ako poruchy pamäti, myslenia, dezorientácia, zmetené emócie, Milan Lasica to nazval zmiešané pocete. No a keď niekto podlieha komuž diktátu svojich zmiešaných pocitov, no tak to není kresťan učeník Ježiša, to je pilátník, ktorý nevie ani na čo sa narodil a na čo je v tej funkcii a robí kopu neprávosti, umýva si roky pritom, prenasleduje vlastnú manželku, ktorá mu dobre radí a on križuje nejakého kresťana alebo celý národ, dá ho na kríž, aby ukázal všetkým, že on má na tú funkciu kniažskú, biskupskú či pápežskú. A keby tam mal nejakých triezvých spolupracovníkov, nie nejakých chronických pritakávačov, diplomatických karieristov, nejakých zbabelcov vojnových alebo spoluzločincov, ale nejakých normálnych mužov, tak tí by za ním dvaja, traja aspoň prišli a povedali by mu, však my tu žehnáme nespravodlivú vojnu. Excelencia. Robme s tým, čo si, to je obrovská hamba. No ale tých dvoch, troch tam asi už ani nemajú. Tých všetci sú vytisnutí. Excelencie naše moderné sa nechávajú, obklúčujú sa takými, čo im potlapkávajú po pleci, aj keď ideme do nejakej hrôzy vojnovej. A to netreba o tom mlčať. Ja tu mám nejakú možnosť slobodne hovoriť za kňazov, za duchovných lídrov a vidíte, že to robím z posledného miesta. Ďakujem za podporu, že ma necháte e, udržať nad vodou, aby som nešiel robiť a utýral utíral sa kde si v nejakej práci, pretože by to už nehovoril úplne nikto. Chodil by som unavený a bol by som rád, že už E, že si idem odpočinúť, že tu mám čas o takýchto veciach tichu rozmýšľať. Odvahy mi dali dosť, aby som to odprezentoval. Ďaká Bohu za slobodné médiá, ktoré existujú, ale vidíte, že sú zosmiešňované, sú na okraji, nie sú v centre záujmu. Väčšina sú mainstreamáci. Oni chcú počuť rozprávky, ako je islám, mierotvorné náboženstvo. Nikdy nikomu si neublížilo, ani neublíži. A podobne aj vakci, vakci džihad, ktorý tu bol, hoci nejaké správičky Áno, tá, že, že v, Japonsku zomrelo 600 tisíc, alebo v USA 600 tisíc pobytých po vakcíne. To sú len také správičky neoverené však, to netreba ani preverovať. A som tu, tu nikomu mne vakcína neublížila, no tak asi nikomu neublížila, poďme ho nanocovať. Takto ste vy dopadli, totálne vymleté, je to demencia, strata zdravého úsudku, zdravého rozumu, svetej katolíckej viery. A keď sa vy už aj, keď vám toto povieme, vy už sa neviete ani hambiť, tak vám pekne poradíme, občas sa pozrite aj do zrkadla. A neklamte si. Nehrajte sa tu na svetých. Jedna z krásnych vetí pápeža Františka bola nehrajte sa na, nehrajme sa na svetých. Nuž, tak sa teda nehrajme, pretože nám to spásu neprinesie. Jozef sa ozval. Myslím, že sa tenkrát težko rozlišovalo. Bylo to po španělské občanské válce, kde komunistická internacionála vyvraždila množství věrných katolíků i každého, koho našla růženec. Takovýto nebezpečný stát dříve Rusko bylo paralizované mezinárodním komunismem, poté napadeno národním socialismem Hitlera a dnes? Ke které hodné strane byste se přidal vy, pane? No tak určite nie na tú samovražednú stranu týchto e, vodcov Európskej únie, ktorí dávajú, majú v Európskej únii 100 miliónov chudobných. Oni to nevidia, psychopati. Ale dávajú 800 miliard, už som počul, miliard, bilión dávajú, majú pripravené na vojnu proti Rusku, kreténi. Dostanú od toho Ruska ale poriadny výprask. Majú demenciu, oni si nepripomenuli štvrtý útok na Rusko, ako dopadne. Ako dopadol prvý. Tam Napoleon sa vrhol zo 600 tisíc nejakými nadržanými bojakmi, čo chceli ovládať všetko. Stali po papuli, sa tam vrhol Hitler s 5 miliónmi vojakov. Milióny mŕtvych, že sa tam vrhli podplatili tí bankári, dali tam bolševikov Lenina Trockého. Chceli to tam rozložiť, ovládnuť. Voj, občanská vojna, milióny mŕtvych. Oni to nevedia. Nemá im kto to pripomenúť z Vatikánu. Vy máte zdravý rozum, máte vy pamäť. Zase chcete vojnu proti Rusku. A pán Trump, ďalší psychopat. Raz tak, raz inak. Ešte ste mu zabudli pripomenúť, pán Trump. Máme tu problém v Nigerii, nie v Iráne. V Nigerii sú tam nejaké gengy extrémnych Mohamedánov, čo tam vraždia. 100 tisíc mŕtvych kresťanov, 18 tisíc kostolov vyrabovaných, zničených. Nejaký kresťan sa tam... Však nám sa... Pošlite, pán Trump, pošlite, ja mám pár vojakov, nejakú muníciu, my tam pôjdeme, zasiahneme. Nemá kto, však, pán Putin, pán Trump sa tam vrhnete na hormuzský plier. Pravíte, rozbombardujete to. Geopolitický chaos hrozí, hrozí tu hladomor do pol roka. Čo ste to vy za kresťa? Pápež Leo sa ozval, pekne od neho, len zaujímavé, že chodí na návštevy k Mohamedánom a tam ich chlácholi. Ako keby v Alžírsku žiadni mučeníci neboli. Pripomínam, bol tam milión kresťanov pred 70 rokmi, kresťanská krajina. Je tam 8 tisíc, je to moslimská krajina. My tam ideme vymodlievať, domešiť a chlácholiť, ťuťuli, moťuli zalahistami. To, toto my máme robiť, tak to my máme dopadnúť ako vykastrované deti. Nejakí mladí muži ešte ma napadá na záver, keď sa tu neozývate, e, že komunizmus skončil aj na našom území, prišli 90. roky a slovenský národ je majster sveta budovaní kostolov. My sme vari vyše tisíc kostolov za tých 35-6 rokov postavili. Jeden z nich taký veľký sa postavil vo svite kde asi 650 ľudí sa pripojilo za 15 mesiacov, 100 deň, či 100 tisíc hodín tam urobili väčšinou bezplatne a pán Farár Fidermak Pater, Peter bol s nimi pilou a robil na stavbe, postavili si kostol. Fantastický výkon na majstrovstvách sveta, zlatá medaila. Len Pater priznal, začal som tam slúžiť Svete Omše, a zrazu sa mi začali z kostola vytrácať muži. A zostalo, zostali len ženy. Cez týždeň chodilo len do pár žien, tí chlapi postupne všetci odišli. A on sa čudoval a nevedel prečo. Určite to nebola jeho chyba, on bol mužný, ale to bol tento celý systém kastrovací, že my tu máme kresťanský systém nastavený, ale kastrujeme nejakých odvážnejších mužov, ktorí chcú bojovať Chcú ísť do prvej línie, pomenúvajú, bojujú, ale my nemáme za povinnosť bojovať proti telám. Naša identita je bojovať proti hriechom, proti bludom, proti zbabelosti, proti nemužnosti, proti skrivenosti, zoženštelosti a takéto démony my máme s pomocou Božou vyháňať. Kto vraždil tela, bol úplne pomílený sektársky kresťan. To bolo aj v RKC, aj v iných. No ale zistíte, aj tí ľudia vo svete, tí chlapi cítili, že ten systém má tu omšičkujete, milosti rozdávate, pekné reči máte, ale má to duchovne kastruje a normálny chlap, on nechce skončiť ako vykastrovaný nejaký polokatolíka, nejaký taký, skoro nie muž, len taký prikrčený a zhrbený a sebaľutujúci, bez seba vedomia a so smrtonosnými komplexami a menej cennosti, kde rozkazuje nejaká domáca pani alebo nejaký pán farár polokatolický. No tak to, tí preto odchádzajú mnohí ľudia z cirkvi. 500 tisíc ich odišlo z cirkvi v Nemecku. Zaujíma vás to? na Slovensku. Posledné sčítanie ľudu za 10 rokov odišlo z katolíckej cerkvy celá Bratislava. Vyše 350 tisíc ľudí. Zaujímavá z toho vôbec medzi nimi aj, aj bojovníci, ktorí by boli nasadení v prvej línii a mohli by niečo urobiť. Oni nechcú mať s touto církvou, ktorá ich ako mužov kastruje veľa spoločného a keby ste mali synodu, a, tak by ste si to priznali, rozobrali a nejakého muža by ste si dali si do čela, ale vidím za toľké desaťročia, ale štyri, čo slúžim v tejto slovenskej cirkvi, nemáte o to záujem a nerobíte za svoju kastráciu mužov a dezorientovanie žien a detí žiadne pokáň. Iba pokáníčko.